Hei, voi mă rămândi, că mă tă greț, o șa mă mintuț, șnuni mă mă vedeți, o șa mă mintuț, șnuni vă mă vedeți, o să mă neți parte, că mă tă greț. O tini costa, lini mă-i marine, toți noi te află prin viara vearaghin, o tine ale moi mari, o snu moi te află prin vearaghin, o însu moi rajghița ca moi jipe, un cubrinaș cu preț Iisuță, și moi voi vrat, o mine moj snu, mi blăd moj stimat, o nu moj fiații, da, da, moj țea turca, o nea moj duše, preftu moj zabuca moi da dođinja, da, moj da. da o odi moi sna, fen mi moj o ola moi da dođinja, moj draž, e di moi sna, fen mi moi kurmaš,